بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من باب باب لا يسمى الرجل أباه هیچ وقت فرد پدرش رو با نامش صدا نزنه ولا یجلس قبل قبل از پدرش ننشینه ولا یمشی امامه جلوتر از او راه نره مگر اینکه نبینه و پدر نتونه عصای دستش بشه بالاخره نیفته اون مسئله فرق میکنه ادب احترامه ادب المفرد این آداب را داره از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هدی صحابه بهمون امام بخاری یاد میده این آداب را یاد بگیریم خصوصا در حق بزرگترا پدر ابو شخصی را میبینه به یکی از اونها میگه دو تا شخص بودن میگه این یکی چی کارت میشه میگه پدرم تعجب میکنه از باب انکار ما هذا من کیه این چی کارت میشه میگه پدرم فقاله از باب تعدیبش ادبش تربیتش میگه لا تسمیه به اسم اول حقی که پدر در گردنه داره یک از باب ادب با نام او را صدا نزن با نامش او را صدا نزن ولا تمشی امامه دوم جلوتر از او راه نرو ادب سوم ولا تجلس قبله قبل از پدرت ننشی این چیه توقیر احترام چیه توقیر احترام احترام را باید یاد بگیریم بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هل يكني أباه قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى 19 با آیا اجازه داریم با کنیه پدر رو صدا بزنیم کنیه لقبی هست که به پدر به نسبت فرزند بزرگترش داده میشه منم فرزند بزرگترم عبیده کنیه هم چیه ابو عبید این رسمه و اسلام آمده تاییدش کرده حتی ام المؤمنین عایشه از رسول الله صلی الله علیه و میطلبه که کنیه براش انتخاب بکنه چون فرزند نداشته این رسم نزد عرب بوده که کنیه داشته باشن به نسبت اون فرزند بزرگتر مثل رسول الله صلی الله علیه و القاسم عمر بن خطاب ابو حفص آیا اجازه داره فرزند پدرش را با کنیه ندا بزنه و صدا بزنه ابن عمر چنین میگه لكن ابو حفص عمر قضا پدرش را این چنین یاد میکنه ابو حفص عمر رضی الله عنه این چنین قضاوت کرده حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي, أن أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلهما ببلالها باب بستم بستمين باب باب وجوب صلة الرحم واجب بدنا سري رحم الان به والدین و حقوق والدین تموم شد سی و سه تا حدیث خوندیم چند تا حدیث؟ سی و سه تا بالا بعضی از آثاری که در این باب بود سی و چهارمین حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وقتی که این نازل میشه و انذر کل اقربی انذار بده یعنی هشدار بده دعوت بده اون ایلو و تباری که تو از اونها هستی اون ای که تو از اونها هستی عشیرت قام النبي صلی الله علیه و فنادى رسول الله بلند میشه صدا میزنه يا بني كعب بن لؤي أي فرزندان كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار خودتون رأس از جهنم نجات بديد از آتش جهنم يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار خودتون نجات بديد بني عبد مناف فرزندان عبد مناف از جهنم يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار خودتون راس از جهنم نجات بديد يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار خودتون از جهنم نجات بديد يا فاطمه بنت محمد فاطمه دختر محمد عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنها انقذي نفسك من النار راز جهنم نجات بده فاني راز آتش جهنم نجات بده فاني لا املك لك من الله شيئا من نمیتونم کاری بکنم که تو از عذابش نجات بیابی من کاری نیستم غیر ان لكم رحما سابلها ببلالها نزما سابلها اومده سابلهما ببلالها غیر ان لكم رحما لكم رحما خطاب بین ایلو تبارک اینجا جذب شدن بنی کعب و بنی عبد مناف و بنی عبدالمطلب و بنی هاشم شما همه در رحم با من مشترکید در رحم با من مشترکید و همتون به من وصلید سابلها اصل تبلیل مرتوب کردنه قیس کردنه نمناک کردنه ضد یبوست است خشکیه چیزی یبسه خشکی و یه چیزی دیگر تره مرتوبه نمناکه چنانچه در حدیث داریم بلو ارحامکم ولو بالسلام بلو مرتوبش بکنید خیسش بکنید زندهش بکنید حتی اگر شده با یک سلام کردن درود فرستادن این تعهد رو داشته باشید با اهل ارحامتون حتی با یک تماس تلفنی اگر باشه رحمتون رو قد نکنید رسول الله صلی الله علیه و اشاره به این داره من رحمم رو قطع نمیکنم اون حقوقی که دارن به گردن من اون حقوق رو ادا خواهم کرد حق ارحام را ادا خواهم کرد از اون رعایتشون زیارتشون ملاقاتشون حقی که به گردن من دارن اون حقوق سر جای خودشه ولی که حق الله آتش جهنم دست من نیست اینجا این حدیث را امام بخاری رحمه الله در بحث وجوب سلی رحم میاره واجب بودن سلی رحم حالا حدیث خواهد اومد که چرا واجبه و چطور واجبه سلی رحم چیه مواصله وصله وصل کردن رحم رحم مشتق از رحم مادره کسانی که از اون مادر از اون رحم زایده شدن و تو مشترکی با آنها در اون رحم مادر بزرگه پدریت و مادریت و کسانی که از این رحم به دنیا آمدن از اون مادر بزرگ پدرت و مادر پدرت و مادر مادرت غیر از اون مادر خودت از خواهران و برادران کسانی که تو در رحم با آنها مشترکی حق دارن به که چی بکنی اگر یاری خواستن یاریشون بدی به ملاقاتشون بری به زیارتشون بری بنشینی باهاشون حقی دارن بگردنت. و این حق هم چیه حق مستحبی نیست که فکر بکنیم مستحب نه واجبه این چیزی که ما بخاری برداشت میکنه وجوب و صلات الرحم اونجا ما داشتیم احسان و خوبی و نیکی در حق والدین اینجا خوبی و احسان در حق خیشاوندان خیشاوندانم به گردن تو حق دارن و اندر عشیرتک الاقربین وظیفته اولین احسانی که تو باید در حق اونها داشته باشی چیه؟ دعوتشون بدی از جهنم نجاتشون بدی بری پیششون دعوتشون بدی توصیهشون بکنی به نمازهای سنت به اسکار کتابی اسکاری برداری بری بهشون هدیه بدی حق اونها به گردن توست همونطور که اینجا الله امر میکنه به رسول الله صلی الله علیه و که انذار بده و انذر امره باید دعوتشون بدی. حق اون برادره اون خواهره اون فرزندانشونه تو عموشونی تو داییشونی حق عمهات عموهات بر تو هست که چی دعوتشون بدی بری نزدشون بنشینی باشون و انذر عشیرتک کلقا این اولین حقی که اونها به گردنت دارن در احسان و خوبی کردن احسان و خوبی که الله از تو خواسته بله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلة الرحم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم بیسی باب باب صلاة الرحم سلی رحم سلی رحم چیه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگوید عربی میان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عربیا عرض للنبي صلی الله في مسيره فقال اخبرني میاد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم تقاضایی داره خواسته داره یا رسول الله اخبرني به من بگو خبر بده ما یقربونی من الجنه صدق ایمان نگاه کنید بهش براش مطرحه دنیا براش مطرح نیست یا رسول الله عملی به من که مرا وارد بهش بکنه و یبعدنی من النار و از جهنم دورم بکنه هم غم آخرت این لله دارم میگم هم آخرت داشتن سبب میشه که انسان الله یاریش بده الله کمکش بکنه الله حواس جمعی حداقل بهش بده بتونه برای خودش تصمیم بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کانت الاخره همه همه شخص آخرته پاداشش چیه جعل الله الغنا في قلبه الله غنانی یعنی نیازی را در قلبش میده محتاج کسی نیست همیشه خودش رو نیاز میده هیچ وقت فقیر و محتاج و بدبخت خودش نمیبینه نه همیشه خودش رو غنی میبینه محتاج نیست به کمترین چیز قانعه اصلا چشمش مال کسی نیست نه ماشینی نه منزلی چشمش مال کسی نیست همش آخرته براش مهم نیست اولین چیز پاداش اون شخصی که هم غمش آخرته بینیازی در قلبش گذاشته میشه و جمع الله شمله و امره الله گفتم اون حواس پرتی رو ازش میگیره تمرکز بهش میده حواس جمعی را بهش میده دلش جمع میشه دلش قرص میشه میتونه تصمیم بگیره خیلی از کسا هستن نتونستن تصمیم بگیرن بیان حالا خانومم دلتنگ میشه حالا خانومم بچه داره حالا برادرم فلان خواسته داره حالا باید فلان چیز بخرم حالا باید فلان جا برم حالا فلان جا بیام طول سال عمرش گذاشته برای دنیاش یک روز برای الله بخواد بده به خاطر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و معین از چشمه وحی الهی بشنوه سخت براش وقتش بده نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره قلبش رو نمیتونه جمع بکنه تمرکز نداره دلش جمع نیست قرص نیست متشتته چرا حالا میاد دنبال حدیث و اتته الدنيا و راغمه فکر نکنید چون همش آخرت بوده دنیا به طرفش نمیاد نه دنیا بینیش به زمین مالیده میشه و الله به طرفش میاره اتت دنیا و هی راغمه کسی که همش آخرته و من کانت دنیا همه کسی که همش دنیاست چیه عقوبتش اونجا پاداش بود اینجا عقوبته جعل الله الفقر بین عینه فقر جلو چشماشه این رئیس جمهور اون رئیس جمهور حالا امید داره حالا بریم پس صندوق رای حالا گرفتاره خاره خودشو در خاری میبینه چرا من کانت دنیا همه کسی که همش دنیاشه همیشه خودشو بدبخت میبینه خار میبینه زلیل میبینه فرق الله شمله الله امرش متفرق میکنه حواسش دیگه جمع نیست با خودش نیست متشتته ولم تأتیه من الدنیا الا ما کتب له دنیا هم الله بهش نمیده الا به قدر مکتوبش خودش هم بکشه نداره الله بهش نمیده مگر اون اندازه که الله نوشته حرس بر دنیا دنیا برات نمیاره در دنیا رو برات باز نمیکنه پس مهم انسان همه چی داشته باشه همه آخرتش از این صحابی یاد بگیریم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابش میده تعبد الله ولا تشرك به شیئا الله را عبادت بکنی و شرکی نیاری تفسیر چیه لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه و چگونه کلمه توحید لا اله را تفسیر میکنه حاکمیت یا خالقیت لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا مالک الا الله لا حاکم الا الله یا لا معبود بحق الا الله آخری درسته چرا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کلمه توحید رو یاد میکنن لا اله لا معبود تعبد الله الله را بپرسی کلمه توحید دو شقه شق اولش قسمت اولش لا اله نفیه شرکه تعبد الله ولا تشرك به شيئا عدم شرك نفي وتعبد الله اثباته لا اله الا الله اثبات عبوديه بري الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله تعبد الله ان اعبد آیه در هر امتی پیامبران را فرستادیم برای چی ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله عبادت اثبات واجتنبوا الطاغوت نفی ولا تشركوا به شیئا شرک هم با الله نیاری این توحیده نف و اثبات نه اینکه دلالت نمیده توحید به معنای حاکمیت یا خالقیت اون مسائل یا بدیهیه یا جزئی از معنای عبودیته اصل کلمه توحید اصل معناش اینجا رسول الله صلی یاد میده تعبد الله عبادت اثبات توحید برای الله یکتایی و یگانگی برای الله یکتا تعبد الله ولا تشرک به شیئا و هیچ شرکی به الله نیاری و تقیم الصلاه نماز را برپا بداری و تؤتی الزکا زکات را بدی حق مال و تصل الرحم حقوق الله که از تو و بر تو واجبه سله رحمت را انجام بدی یک مسئله اینجا قرطبی اشاره میکنه میگه رحم ما دو تا رحم داریم که معنوی یکی حسیه یکی عامه یکی خاص فالعامه رحم الدین رحم دین دینداری که ما نسبت به اصحاب داریم اسم یادی از ام المؤمنین عایشه میشه میگیم چی رضی الله عنها اون سله و ارتباطی که بین ما هست و مادرمون ام المؤمنین عایشه هممون ام المؤمنین عایشه را از سنی های جهان یک میلیارد و اندی با افتخار میگن همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها مادرمون هست با عزت با افتخار با سربلندی با سرفرازی افتخار میکنیم که مادرمون عایشه است و همچنین دیگر اصحاب و یاران این قرابت که ما داریم نسبت به امین عایشه و قرابتی که داریم نسبت به دیگر یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم قرابت چیه معنویه رحممون دعوته وحی الهیه به هم وصلیم جدا نمیشیم باید این تناسح و نصح و ارتباط بین ماها باشه قطع نشیم و خودمون رو قطع نکنیم و اما رحم خاص اون رحم خیشابندی هست از حق حقوقی که خانواده به گردن ما دارن از پدر و مادر و برادر و خواهر و دیگر اقوام با کمک کردن و یاری کردن و دعای خیر به حقشون کردن و به ملاقات و زیارتشون رفتن حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم سي وشيشومين حديث هذا حديث الصحيح هذا مفرد حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق الله مخلوقات رأفريت آفرید در شیش روز آفرینش تمام شد روز جمعه عصرش آدمم میآفرینه فرزندان آدمم میآفرینه و از فرزندان آدم از کمرش قبضه میکنه اینها جهنمی و اینها بهشتی و الله هم گواه میگیره از اونها بر یکتاییش چنانچه الله در قرآن یاد میکنه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم اشهدهم على انفسهم الست برب قالوا بلا شهدنا ولی اخذ ربک من بنی آدم از بنی آدم موقعی که آدم را میآفرینه گواه میگیره بر وحدانیتش و همه هم گواه میدن در اون عالم زرق در اون کمره پدرمان آدم علیه الصلاة والسلام الله پس مخلوقات را میآفرینه بعد از فراغ فلما فرغ من بعد از اینکه مخلوقات تمامی آفریده شدن قامت الرحم یعنی چی قامت الرحم رحم بلند میشه برپا میسته میگه یا رب در روایت اومده دست به دامن میشه میگه یا رب رحم چیه هوایی در کار نبوده که فکر کنید رحم منظور رحم مادرمون حوا باشه مثلا نه رحم ارحامه که حق به گردن ما دارن رحم عبادته که حقش باید ادا بشه نماز عبادته روزه عبادته صدقه عبادته زکات عبادته سله رحمم رحمم وصل کردنش عبادته حفظ خیشاوندی و خیشاوندان اه قرابتت از اونها یادی بکنی سراغی بگیری عبادتی از عبادت هست بلکه عبادتی که چنانکه گفتیم امام بخاری برداشت میکنه از اون حدیث بند کل اقربین چیه عبادتی واجبه خصوصا برای دعوت دادن و توصیه به حق که مواصله بشن و توصیه بشن دو تا منهج و روش داریم در تفسیر این حدیث یک منهج عرستویی داریم و یک منهج ربانی داریم منهج عرستویی جوهر دارید عرز دارید جسم دارید و الی آخر اون کسی که با این جملات منطقی و فلسفی سر کار داشته نمیتونه این حدیث رو حذف کنه فوراً یک علامت تعجبی تو ذهنش میاد رحم رحم که جسم نیست چطور میاد صحبت بکنه بگه یا بارلاها درسته این منطق ارسطویی فقط جسمه که صحبت میکنه جسم نباشه مثل آدمیزاد نمیتونه صحبت بکنه رحم چون جسم نیست نمیتونه صحبت بکنه پس چیه فرشته ای به جای اون رحم میاد صحبت میکنه ناچارن چیکار کنه حدیث با توجه به اون قواعد ارسطویی جواب نمیده این منهج ارسطویی باید ناچارن دنبال چی باشه راه حل دنبال تعویل یک راه چاره راه چاره به جای رحم فرشته بذاره خب الله نمیتونست بگه فرشته اومده فرشته این اینجوری حرفی زده میتونست الله این اینجوری واضح بیاد که ما در مشکل نیفتیم چرا الله این کارو نکرد چنین وحی نکرد به رسولش محمد صلی الله علیه و سلم منهج ربانی رحم حقیقت نماز حقیقته الله قادر بر اینکه نطق بده به اون رحم به اون نماز که حرف بزنه همونطور که دست و پا و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا انگشتت ناخونت میاد گواه میده بر علیهت پوستت دستت چشمت گوشت گوش حرف میزنه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله قادر که هر چیزی رو به نطق در بیاره یا نه تمام شد مشکل حل شد کل این معما حل شد خیلی راحت با یک آیه قرآن حل شد این معما الله قادره که این عرض که جسم نیست را تبدیل به جسمی بکنه به سخن در بیاد رحمه مثل سایر عبادت و طاعت الله بهش نطق میده که روز قیامت بیاد الله وقتی که خلق را آفرینه رحم بلند میشه فقال مه الله بهش میگه مه یعنی ماذا چیه چرا بلند شدی قالت رحم میگه هذا مقام العائذ بك من القطيع این مقامی که من ایستادم مقام کسی که بهت پناه برده پناه آورده از قطع ارحام دارم بهت پناه میبرم از اینکه قطع نشم مقاطعه پیش نیاد بین برادر خواهر عمو عمه خاله دایی این ارتباطات قم نشه دارم بهت پناه میبرم بارلاها الله برای رضایت رحم چی میگه الا ترضین ان اصل من وصلکی راضی نمیشی اون کسی که اون رحمشو وصل میکنه وصل بشم بهش او را یاری بدم همونطور که خیشش را یاری داد قرابتش رو یاری داد منم اینجا یاریش بدم و اون کسی که تو را قطع کرد قطع ارحام کرد او را قطع بکنم و رحمت خودم را ازش محروم بسازم راضی نمیشی و اقطع من قطعك اون کسی که تو را قطع کرده رحم او را قطع کنم ارتباط خودم را باش قطع بکنم و هیچ امیدی و تمعی دیگر در رحمتم نداشته باشه قالت بلا آری بار الله یا رب قال فذلك لك گفت آری پروردگار بار الله الله میگه پس این برای تو سپس ابو هریره رضی الله عنه این آیه را تلاوت میکنه اقرا إن شئتم بخونيت فرموده الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم فهل عسيتم عسى بمعنى لعل أي لعلكم إن توليتم أي إن أعرضتم عن الإيمان إن توليتم فهل عسيتم لعلكم إن أعرضتم عن دينكم میگه شاید شما اون چیزی که سبب قطع رحمتون بشه دوری از دینتون باشه با دوری از دین فساد میکنید و فی الارض و تقطعوا ارحامکم این عقوبت برخلاف دینداری عدم تولی از دین عدم رویگردانی از دین چی میاره سله رحم میاره رویگردانی از دین چی میاره قطع ارحام میاره رحم قطع میشه با عصیان با سرپیچی گناه معصیت برادر خواهر خون هم دیگه تشنه میشن از هم رویگردان میشن این یک تفسیر این آیه تفسیر دیگر این آیه فهل عسیتم ان تولیتم ای ان مکنتم من الحكم فهل هناك عمل أو هل يتوقع منكم إلا فساد ألا تفسدوا فهل عسيتم يعني آیا اگر شما را به ولایتی به حکمی رسوندیم آیا متعهد میشید که فساد نکنید قطع ارحام نکنید فهل عسیتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم این اهمیت چیه اهمیت سلی رحم و عدم قطعش که بعد از فساد بر روی زمین الله از جمله روی گردانی از دین چی میاره قطع ارحام و عقوبتی سخت را در پی داره و کافیه که الله جل و علا به رحم وعده داده کسی که رحمش را قطع بکنه الله با او قطع رابطه بکنه و یاریش نده در روز آخرت اون روزی که پناه و سرپناهی جز الله خلائق نخواهند داشت قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل صلة الرحم حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك بس دومین باب از ابواب كتاب عدد مفرد من بخاري باب فضل صلاة الرحم فزيلتش فزيلت سلي رحم سيو هفتمين حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فردي يوم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفت يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعهم قرابت خیشی دارم که سعی میکنم اون قرابت را به جای بیارم و قطع رابطه پیش نیاد بین ما ولی اونها قطع رابطه میکنن و یقطعو و احسن الیهم و یسیئون الی بهشو خوبی میکنم اونها بدی میکنن و یجهلون علی و احلم عنهم و یجهلون علی می میدن فحشم میدن بدگویی میکنن إساءته جاهل إساءته بیادبیه و یجهلون علیه و احلموا عنهم و منم بردبارم در مقابل شکیبام در مقابل اون ناسزاشون بدیهاشون قال جواب رسول الله صلی الله علیه و پاسخش به این صحابی رضی الله عنه لئن كان كما تقول اگر حرفت ادعات همینطور باشه که میگی كانما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ظهير عليهم ما دمت على ذلك قال لئن كان كما تقول كانما تصفهم المل توصف اصل تصفیف در لغت فارسی به خرد کردن و نرو کردن و له و کردن کوفته کردن اینها گفته میشه چیزی را بکوبی یه چیزی رو خرد بکنی مثل آسیاب همون گندم و جو رو با اون آسیاب میکنن و خرد میکنن کانما توصفهم المل المل به خاکی گفته میشه که روی اون خاک نون پخته میشه نان روی اون خاک پخته اون خاک معمولا حالا پیش خودمون حالا قدیما اینطوری بود که تنور داشتن از گل درست میکردن و بعد اون آرد را که خمیر میکردن با آب بعد از صاف کردنش میزدن روی اون گل و اون گلی که زیرش آتش بود یا برش آتش بود روی اون خاک یا روی اون گل پخته میشد بعضی جاها روی سنگ نان میپزد سنگ داغ شده البته سنگ داغ زیرش زغال یا آتش خب خب اینجا منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه از این حدیث میگه خب این چنین بس کرد میگه من خوبی میکنم بدی میکنن احسان میکنم با بدی جوابم میدن و الی آخر میگه مثل این که حالا یک جواب پاسخ این حدیث وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم بین فعلش میگه مثل این که تو اون خاک آتشین اونها را میخورانی یعنی مثل که تو با این کارت قطعی از آتش به اونها میخورانی یعنی این کارت این چنینه ما تطعمهم الرماد الحار اون خاک گر را اونها را با اون میخورانی و این اشاره ای هست به اون دردی که در روز آخرت خواهند داشت در, ازای عقوبتشون با قطع کردن این یعنی رحم این یک تفسیر بر این حدیث و گفته شده که منظور از این حدیث اینه که تو اونها را پخته میکنی با این کارت با این خوبی کردن اونها خودشون تو خودشون تحقیر میشن اینقدر خوبی میکنه ما بدی داریم میکنیم اینها با این کارت پخته میشن همونطور که نون روی اون خاکه پخته میشه اینها هم همینطور کم کم پی میبرن به این خوبیت تو خوبی خود را ادامه بده ولا یزال حالا اون چیزی که مهمه برای ما در این حدیث قسمت آخرشه ولا یزال معك من الله ظهیر و همچنان از سوی الله جل و علا برای تو پشتبانه ای هست یاری هست نصرتی هست یاری هست از الله جل و علا بر اونها مادامی که تو این چنین رفتار میکنی مادامی که تو این چنین در مقابل آزار و اذیت اونها احسان میکنی خوبی میکنی و سب میکنی تو یاری میشی اعانت میشی الله کمکت میکنه این حدیث تذکری و یادآوری هست برای ما غافل نشیم از این عمل فضیل از عمل پرفضیلت که سبب میشه الله بندش و یاری بده الله پشتیبانی بکنه از اون بندش که این چنین فعل خوبی نیکی را انجام میده و این چنین سنتی را زنده میکنه الله پشتیبانمون باشه و این حدیث هم راهی از راه های رسیدن به این مقام را رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد میدن سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله محمد و صلی الله محمد و علی محمد